زعل الرقد الله جل شانه donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahu, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi Ja ijuha alladhina amanu taku Allahe haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslima. Ovi koji vjerujete, bojite se Allah jalla šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ovo naše druženje učini da bude na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. Draga braćo, ja sam mislio, imam namjeru da večeras ne družimo nešto posebno. Međutim, opet ne znam kako će na kraju ispasti da zajednički progovorimo o jednoj veoma bitnoj stvari, a to je o samom imanu, o samom vjerovanju. Jedan od problema nas, omladine muslimana koji smo u islamu glavu, glavu subhanahu wa ta'ala, i trudimo se da budemo dobri vjernici, jeste što u svom govoru, e, što ne govorimo dovoljno o samom imanu, o pa samom vjerovanju, o pa samoj suštini i značenju vjerovanja i onoga kada kažemo iman. Jer mi smo svi svjesni da se dešavaju veliki problemi među omladinom koji su ono što se kaže muslimani, koji dolaze u džamiju, koji se trude da budu dobri muslimani. Međutim, opet, pored svega toga, se dešavaju da čujemo da se desilo ovo između dvojice muslimana, da se desilo ovo između muža i žene, da se desilo ovo i tako dalje. Problem tome, odnosno rješenje, ili da kažem uzrok tog problema, nije ništa drugo nego manjak ispravnog vjerovanja, odnosno manjak imana. I zato se na veliku žalost dešava da čovjek, da kažem, alhamdulillah, hvala Allahu, uđe i postane musliman. Za jedno kratko vrijeme nauči neke osnovne stvari o vjeri onda čovjek na tome zastane. I sva druga priča o vjeri se samo svodi na rasprave i na druge stvari od kojih nema nikakve koriste. Jer mi smo svi svjedoci da koliko puta postavimo sami pitanje ili smo svjedoci kako drugi postavljaju pitanje, ne sa ciljem da bi saznali nešto novo, nego samo sa ciljem da bi pitali i da bi poveli neke rasprave. Mi znamo što Kur'an i sunnata Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam govori o takvim raspravama, i govori o takvim stvarima. I zato, draga braću, nažalost kažemo, dešava se, da čovjek kada uđe u islam, da on je prve dane ili prve mjesece nauči nešto ovoj velikoj, uzvišenoj vjeri koje je da Allah subhanahu wa ta'ala i da čovjek na tome zastane. Sve poslije toga što dolazi, jeste samo govor, samo prazna priča koja se vrti na čovjekovom jeziku, to jeste nisu stvari koje ulaze u čovjekovo srce. Draga braćo, Da bi bolje vidjeli važnost ovog govora, potrebno je da razmislimo o hadisu Allahovu kusanika sallallahu alaihi wa sallam, koji je zabilio žima Bukhari muslim u svojim sahihima debu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu kusanik sallallahu alaihi wa sallam kaže al imanu bidu'un wa sab'una šu'be. Al imanu bidu'un wa situna au bidu'un wa sab'una šu'be. Iman je 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka. Znači iman nije samo jedna stvar, nego iman šta? Iman je 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko ogranaka. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, fa afdaluha la ilaha illallah. Najbolji ogranak imana je šta? Su riječi la ilaha illallah. U stvari to je, to je temelj imana. Znači to je nešto sa čim čovjek sebi obezbjeđuje da neće vječno biti stanovnik čega džehennama. Međutim, čovjek posle toga može biti mu'min, muvahid, da čini grijehe, pa da ga Allah subhanahu wa ta'ala, da mu te grijehe ako će oprasti, ili da mu Allah subhanahu wa ta'ala šta? Da ga uvede u džehennam, da Allah jala šanu sačuva radi neki grijeha koji mu neće biti oprošteni i da u džehennamu izgori radi ti svojih grijeha, pa da ga Allah subhanahu wa ta'ala ponovo vrati u život i da ga uvede da ga uvede u džennet. Međutim, iman sa kojim čovjek garantuje sebi da neće vječno ostati i biti stanovnik džahannama, jeste da čovjek kaže La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Znači vidimo, ovo je osnova za ova iman. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najbolji ogranak imana je koji? La ilaha illa Allah. Wa adnaha imatatul adha ali tarih. A najmanji, odnosno, najmanji ili najslabiji vid imana jeste da digneš sa puta ono što ljudima smeta kada prolazi. Pa kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam wal haja u šu'betu min al iman. I stid je dio imana. Pogledajte ovdje, ono što je bitno da ovdje razumijemo, razumijemo u ovom hadisu, draga moja braća, jeste da vidimo da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam iman, vjerovanje, čini nečim velikim. Odnosno da iman, da kažemo, nije samo jedna stvar, nego toliko stvari vidimo 60, u jednom rivajetu je došlo 60 i nekoliko, u drugom rivajetu je došlo 70 i nekoliko. Nas ne interesuje tečan broj toga. Nama je bitno da znamo da ovaj hadis upućuje na mnoštvo. Znači da ima više stvari što čine iman. A iman je šta? Samo vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato sve te druge stvari koje su islamski učenjaci spomenuli da su od ovih ogranaka imana, kao što nam je Boži poslanih sallallahu alaihi wa sallam spomenuo da je sti dio imana da je oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala kasnije, kao što spomenuli islamski učinjaci, da je oslanjanje na Allaha dio imana, da je sabor dio imana, da je bogobojaznost dio imana, sve je to dio imana, odnosno dio samo vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je to sami dio vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, zato vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno suštinu o suštini tog vjerovanja čovjek mnogo mora da razmišlja. I onda kada čovjek da Allah Jelšanu sačuva, sad počini neki grijeh, treba sam sebi da postavi pitanje da li je on dovoljan vjernik u Allah subhanahu wa ta'ala, onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od njega traži. Jer da je vjernik onako kako Allah Jelšanu od njega traži, ne bi možda počinio taj grijeh. I svaki taj grijeh koji počini čovjek treba da veziva za svoje mirovanje. Međutim, draga braću, ono o čemu sam ja mislio večeras malo više da se dotaknemo jeste pitanje jedne stvari, a to je pitanje tevakula, odnosno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Islamski činjaci su pisali zasebna poglavlja u svojim dijelima, ili da kažemo zasebne knjige, govoreći o tevakulu, o oslanjanju na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja ne bih večeras ovdje spominio definicije šta kaže ovaj, šta je tevakul, šta je oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala. Eh, kakva je veza tevakula i fiqa billahi ta'ala, odnosno sigurnosti u Allaha subhanahu wa ta'ala, kakva je eh, veza tevakula i prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala ti neki termina koji su precizni. Međutim, vraćamo se prije svega na govor islamskih učenjaka koji su govorili o važnosti i gdje vidimo kolika je stvar tevakul, odnosno oslanjanje na Allahu subhanahu wa ta'ala ili, draga braću, da kažemo, prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala ili da kažemo bolje, prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala. Prije svega Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi kaže da je tevakul oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala pola vjere. Ibn Qayyim kaže šta? Da je tevakul, odnosno oslanjanje ili prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala pola vjere. Kako? Kaže Ibn Qayyim zato što se vjera dijeli na dvije stvari. Prvo je ibadet, odnosno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. A druga je stvar Šta? traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti pomogne u tom ibadetu. Jer mi znamo da čovjek sam, ukoliko bude prepušten sebi, da ne može izdržati na jednom jedinom ibadetu. I zato vidimo Allahovog poslanika, alaihim salatu wasalam, kako traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga pomogne u ibadetu. Allahumma inni, pa kaže Allahu dragi, pitam te, posle namaza, dovu koju je poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio, tražim od tebe ovo, ovo kaže, wa husni ibadetike i tražim od tebe da mi podariš da lijepo činim ibadet. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam upućuje dovu Allahu jalla šanuhu i kaže mu وَلَا تَكِلْنِ إِلَى نَفْسِي طَرْفَ دَعَيْنٍ Nemoj me prepustiti samom sebi, pa makar koliko je treptaj oka. Nemoj me prepustiti samom sebi, pa makar koliko je šta? طَرْفَ دَعَيْنٍ koliko je treptaj oka. I, a još prije toga Allah subhanahu wa ta'ala, draga braću, u samoj fatihi, nas podučaje ovoj stvari kada govorimo Iyake na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo od tebe pomoć tražimo, samo tebe obožavam i samo tebe pomoć tražimo. Samo tebe obožavam i samo tebe pomoć tražimo. Znači vidimo ovdje da je vjera dvije stvari, traženje, odnosno vršenje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala, drugo je traženje pomoći u tom ibadetu. A tevakul, odnosno prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala, nije ništa drugo nego traženje pomoći od Allaha subhanahu wa ta'ala da te pomogne u tom ibadetu. Dobro, Draga braćo, islamski učenjaci također govorilo o podjelama tevakula, da je tevakul ovo, da se tevakul dijeli na ovoliko stvari, da se dijeli na ovoliko stvari, ja ne bih želio da večeras na tom gubimo vreme. Međutim, prije svega, htio bi da govorimo o jednoj vrsti tevakula, a to je tevakul kada su pitanju naredbe i zabrane. To je tevakul kada su pitanju naredbe i zabrane. Mi znamo svi da veliki broj ljudi, kada se spominju određene naredbe, ili određene zabrane, da odma ima koliko god hoće šubhi, da ima dilema. Pa, na primjer, čovjek, čovjeku kažeš, <clears throat> treba obavljati pet vakat namaza, prva stvar za koju će čovjek biti pita na sunjim danu jeste namaz, da li ga je obavljio, odma čovjeku dolazi dilema kako će imati vremena za ovo i za ovo ako bude klanjeno. Kada čovjek spomeneš da Allah subhanahu wa ta'ala zabranio to i to, odmah čovjek postavlja pitanje, ako ostavim svoj posao koji mi je haram, kako ću sebi naći, za, kako ću sebi naći hljeb, kako ću sebi naći na faku i tako da. Znači, odma vidimo koliko draga braćo se postavlja dilema. Znači, sada čovjek koji je mu'min, koji ima jak iman u Allah subhanahu wa ta'ala, treba da ovdje ima osnovnac na Allaha i da čvrsto vjeruje da sve ono što mu je Allah Đalešanu naredio da sa tim neće doći osim hajra. I da svaka stvar koju mu Allah Đalešanu zabranio, a čovjeka koje ostavi, da će sa tim doći samo hajr i ništa drugo. I zato jedan islamski učenjak navodi jedan slikovit primjer. Kada ljudima želi da pojasni primjer ovoga oslanjanja na Allah subhanahu wa ta'ala, ili kao što smo rekli, prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kaže kao primjer dva čovjeka koji nose teret kao primjer dva čovjeka koji nose teret na svojim leđima, nose vreće. Pa kaže ova dvojica ljudi, svaki od njih nosi vreće. Oba dvojica su ušli na brod i na prevozno sredstvo koji će ih prenijeti. Pa jedan od njih je spustio svoju vreću, nema više potrebe da je nosi. Međutim, drugi je i dalje nosi. Ovaj prvi kaže, što bola više nosi vreću? Evo sad ima prevozno sredstvo koji će nas prenijeti. On kaže, ne, ne, ovako je sigurnije, ovako je bolje. Ovako je niko od mene neće uzeti, tako će bolje prinijeti, tako dalje. Zar nije glupost čovjek da na svojim leđima nosi vreću, ako je, na primjer, na brodu i ako taj brod nosi, normalno da je glupost. E tako isto da kažem, mu'mini, na takav isti način čovjek koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala razmišlja. Zar nije glupost da čovjek strahuje da će mu Allah djelašanu mu uskratiti na faku, ako ostavi neku stvar koju Allah djelašanu mu zabranio? Zar nije glupost da čovjek vjeruje da će mu, Allah, da će mu se desiti neka šteta, jer neki musibet, ako izvrši neku stvar koju je Allah djel lešanuhu naredio. Zato, draga vraćova, ovaj jedan slikoviti primjer može da svakom od nas posluži kao jedan primjer, može da mu posluži kao nešto što će mu pomoći u stvarima njegovog života. Jer svakom je od nas kad tada se dešava da ga prepadne šeitan radi određene stvari. Jer ljudi, kao što ćemo vidjeti i stvari koje ćemo spomenuti, ljudi ponekad imaju strah ljudima i strah i osobina licemjera o kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'an, spominje u sunnetu. E, Allah Đelešanu kada u Kur'anu spominje događaje kojima su vjernici bili iskušani, vidimo da su licemjeri bili primjer kukavičluka. Da nisu, oni su u početku povjerovali, međutim kasnije su ostavili svoje vjerovanje. Prepalili se. Šta ako nam se desi sa ženama ovo, ako nam se sa djecom desi ovo, ako nam se sa imetkom desi ovo i tako dalje. Međutim, mu'mini pravi muslimani nisu tako razmišljali. I zato, draga braću, ovdje čovjek treba da ima hrabrost. I ne smije da bude kukavica. Nego ako mi Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredio, to je naredo od Allah subhanahu wa ta'ala. Ako mi Allah jala šanu nešto zabranio, to je zabrano od Allah subhanahu wa ta'ala i to mora da se postavi. I čovjek tu treba da ima hrabrosti i da sebe pusti iz tu rijeku. Da sebe pusti, da ga nosi i da bude ubijeđen da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće naškoditi i da je svaki ajr u slijedjenju onoga što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Pogledajte, mi ovdje spominjemo jednu rijeku i kažemo da se čovjek pusti niz rijeku. Mi u Kur'anu imamo primjer jedne takve rijeke. Mi u Kur'anu imamo primjer jedne rijeke jedne osobe koju je naređeno da svoje dijete baci niz rijeku. A to je kad Allah se obratio majici Musa alaihi salatu وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى I mi smo objavili Musa ovoj majici. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala objavio to, objavio to. Pa kaže فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Allah Đeršanu kaže Musa ovoj majici فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Kada se prepadneš za svoje dijete, kada se prepadneš da će doći faraonova vojska, Onda uradi šta? Uzmi ga, uzmi tabut, stavi to dijete na tabut i pusti to dijete. Nizbude. Draga braćo, zamislite ovaj događaj. Ovaj jedan kratki ajet, u stvari pola kuranskog ajeta. Pogledajte kolika je škola u životu svakog od nas. Ovo pola kuranskog ajeta, kao što smo prošli put spominjali za onaj hadis, jeste jedna medresa, jedan fakultet, koji čovjek ako sprovede u svoj život, sproveo veliku stvar. Pogledajte jedno majčino srce. Majka je, svaka majka je slaba na svoje dijete. Pogotovo kada je dijete malo, kada je dijete bebe. Međutim, pogledajte kakva ovdje dolazi naredba. Ima velika rijeka, a dijete je malo. I dolazi naredba da se to dijete stavi na splav, odnosno se stavi na tabut, niz koji će se pustiti. Koji tu iman i koja tu vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala treba, pa da se to izvrši. Međutim, Musaova majka kao vjernica, kao mu'minka, kao ona koja ima sigurnost ono što Allah Đerlešanu naređuje, a ovdje naredbo od Allaha subhanahu wa ta'ala, ona učinila to. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna raduhu ilajki wa ja'inuhu minal mursani. Mi ćemo ti ga vratiti i učinit ćemo ga da bude poslanik. Allah Đerlešanu je obećao, mi ćemo ti ga vratiti i učinit da bude poslanik. Draga braćo, mi također, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća nam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam se obraća nam kada nam se kaže ako učinite to i to, bit će vam tako i tako. Ako učinite tako, bit će vam tako i tako. Ko učini to, imat će to i to. Nije uvijek stvar vezana za hiret. Nije vrać uvijek stvar vezana za hiret, nekada je vezana i za dunjaluk. Pa mnoge grijehe, za mnoge grijehe nam je došlo u Kur'anu i u sunnetu, Allahu kusanika alihi salatu wasalam, kazna na samom dunjalu. Međutim, čovjek nema čvrstog imana. Nema jačine imana da prepusti stvar Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, ovdje vidimo primjer jedne muminke koje svoje malo dijete pušta. Zbog čega? Zato što ima sigurnost. Ima sigurnost. Znači, sigurni ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a to je da ga pusti iz rijeku, nego da bude u njenim rukama. Da ga drži ona koliko god hoće, koliko god dugo, koliko god jako. Allah subhanahu wa ta'ala zna da to nije sigurnost. Jer ona koliko god bude držala jako u svojim njedrima, doće vojska, doće muškarci, doće, koji će ga lahko uzeti. Međutim, žena ponekad misli da je tu djete najsigurniji. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ne, tu nije sigurnost, nego je ovdje sigurnost. Ovdje je sigurnost, ovdje je spas, ovdje je hajr, ovdje je bričak, učini tako. I mu samo majka, šta? Ovo djete pušta. <clears throat> Draga braćo, tako čovjek treba da razumije naredbe i zabrane. Da svoju stvar prepusti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek je si čužan čovjek je siromašan. Čovjek ništa ne može da odredi. Čovjek ništa ne može da odredi. Svojim rukama ne može ništa da promijeni. I pogledajte koliko mi puta govorimo, izgovaramo taj zikr. wala hawla wala quwata illa billah. Priznajemo, priznajemo svoju nemoć. Kad kažemo wala hawla, nema nikakve promjene. Wala quwata, nema nikakve snage illa billah. Osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje čovjek priznaje svoju nemoć. Ima li tog čovjeka koji tvrdi koji misli da on može sam sebi da odredi sudbinu. I nevjernici koji ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni vjeruju da ima nešto što je sudbina, što se zove sudbina ili slično sudbini. Znači znaju da oni ne mogu odrediti kakvim će životom živjeti poslije godinu, poslije dvije godine, poslije tri godine i tako dalje. Znači čovjek čak i koji je nevjernik, koji ne vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, svjestan je svoje slabosti. Tako, draga braćo, mi muslimani koji čitamo Kur'an, koji učimo Allahu u Đalašanu knjigu, treba da budemo svjesni svoje slabosti. Svoje slabosti, čak i onda kada mislimo da smo najjači, nego da su stvar prepustimo Allahu subhanahu wa ta'ala. A ovdje ponovno ponavljamo, ovdje govorimo, draga braća, kada su pitanju naredbe i zabrane, kada su pitanju stvari koje Allah je lešanu naredi, kada su pitanju stvari koje Allah je lešanu Ponekad mi ne vjerujemo u to. Nije ponekad, nego često. Međutim, poslije toga se dešava, dešavaju se mnogi musibiti. I tako mi Allah je lešanu kada bi vam pričao ovdje o stvarima koje se dešavaju među muslimanima, među, brat, među našom braćom i sestrama, od musibeta, od grijeha, od belaja, od porodičnih problema, vjerujte da čovjeku ne bi ostalo ništa drugo nego da plaće. I tako mi Allah čovjek nekada pusti suzu. Tako mi Allah čovjek nekada pusti suzu kada čuje kakve se stvari dešavaju među omladinom koji su, ono što mi kažemo, podavodnicima muslimani. Međutim, radi čega to? Ne radi čega drugog, osim radi grija. Mi danas ovdje, kada bi govorili o problemu i o musibatu televizije, znači, možda bi se sami nasmijali. Da govorimo kolika je televizija musibat. Kada bi negdje drugima govorili, nekom drugom muslimanu, kada, pa čak i onaj koji dolazi u džamiju, kada bi govorili o televiziji, ili možda o tome da je televizija haram i gledanju televiziju da je haram i one današnje programe koje ima, ljudi bi te smatrali nazadni. Međutim, Mene lično sada nije briga. Hoće me neko smatrati nazadnje. Da kako bi uspio da dobijem to da me jedna osoba ili dvije osobe ili tri osobe da me poslušaju u ovom govoru i da sa tim sami sebe sačuvaju od grijeha i od musibata koji dolazi, ja bi to se, samo u sebi smatrao uspije da sam učinio. Draga braćo, televizija u kući nije ništa drugo nego šeitan u kući. Televizija u kući nije ništa drugo nego šeitan u kući koji razvaljiva iman, islam, ihsan ili sve ono što ima od hajre beričeta u kući. To sa jednim nazivom, znači šeitan koji sve to razvaljiva zove se televizija. Normalno, niko nije glup, ni znamo ako čovjek ima televiziju, pa na tom kanalu imamo šta islamske programe, učenje Kur'ana, dersove, kao što imamo islamski kanal, to je druga stvar. Međutim, oni danas kanali koje imamo, i gdje se pušta što se pušta, za čovjek može biti drugo objeđenja osim da to ruši i narušava islam i iman u našim kućama. Pa čak i onda, draga braćo, kada čovjek misli da to nije tako, pa kaže ja ne gledam. Pa čovjek dok prešalta kanal, pa pogleda. Pa opet prešalta ovaj kanal, pa opet vidi nešto, pa te slike, dan, dva, tri, uvijek u njegovim glavama. I kako će čovjek onda imati snagi, kako će onda imati da kažemo maraka i čeifa, da obavi dva rekata noćnog namaza, da uzme da uči deset stranica Kur'ana, da uzme ovo. Znači, pored musibeta koji čovjek vidi na ulici, draga braća, prvo vam kažem, znači nije ovdje ni mjesto ni vrijeme da se govori o tim nekim problema. Međutim, kažem vam da veliki broj tih problema i tih musibeta dolazi radi tih televizija i radi ti stvari što ljudi gledaju. I oni kaže vam, ljudi koji hvala Allahu subhanahu wa ta'ala vjeruju Allah, međutim nisu svjesni ovog belaja i ovog musibata. I također kažem, ovdje sada ne govorimo ovoj mesali. Ovo mi se može, znači ima među šejihovima, među činjacima koji su posebno držali drsove o propisu gledanja televizije, spominjali fetve, vijeća, uleme i tako dalje, koji su govorili o tom propisu i tako dalje. Međutim, ovdje želim samo da kažem da je to jedan veliki musibat. Prije svega opominjem sebe, pa onda svi u vas da je to jedan veliki musibat od kojeg čovjek treba da se čuva. I ta stvar čini da čovjek gubi svjetlost, odnosno nur ima. Jer, draga braćo, ima nije ništa drugo nego nur. Ima nije ništa drugo nego nur od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte na koliko mjesta u Kur'anu Allah je lašanu spominje iman i nur. Allahu valiju alladhina amanu yukhriđuhu min al-zulumat ila nur. Allah je zaštitnik vjernika. On ih izvodi iz tama na svjetlo. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Međutim, nevjernici sa njima je obrnut. Oni koji ne vjeruju, njima su zaštitnici šeitani. Oni ih izvode sa svjetla na tmine. Pa onda Allah jalla šanuhu kaže Ewa men kana mejtan. Pa zar onaj koji je bio mrtvac? Pa zar onaj koji je bio mrtvac fa ahjejna. Pa smo ga mi oživili. Ne misli se ovdje bukvalno mrtvaca, nego misli se na čovjeka čije srce bilo mrtvo, nije spoznalo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahjejnahu, pa smo ga mi oživili. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ Pa smo mi dali nur pomoću kojeg ili saki, sakim hodi među ljudima. Pogledajte ovdje kuranskog izraza. Znači Allah Đelešanu ovdje ima i vjeru Allah, u Allah subhanahu wa ta'ala naziva nur. Naziva, naziva svjetlošću sa kojim čovjek hodi. I zato čovjek svaka, zamislite da je čovjek, čovjek u mraku. kada ima svjetiljku, može da vidi šta se dešava ovdje, šta se dešava ovdje, šta se dešava ovdje. Znači, to mu osvjetljava događaje i pojave. E tako isto čovjek sa nurom svog imana može da razumije mnoge stvari koje se dešavaju na ovom dunjalu. Znači, ti normalno, Allah Đelešanu oduzima taj nur sa grijesima. Jer zato čovjek treba da se boji ti grijeha, da, da ne bi ostao bez tog nura. Jer koliko, koliko ljudi smo čuli, sa koliko ljudi smo pričali, pa su nam kazali, dok sam bio taki i taki, kaže, nisam vidio prs pred nosom. Hoće da kaže, znači, nije, nije razumio dunjadu, nije razumio ovaj svijet, jer nije vjerovo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kad mu Allah zelšanu podario vjeru, stvari se, draga braćo, kao što znamo, promijenili. I zato čovjek sa svojim vjerovanjem, sa imanom u Allaha subhanahu wa ta'ala, mijenja svoje pogljede na svijet. Druga stvar, kada u pitanju tevekul, odnosno prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala, draga braćo, jeste tavakul u Allaha subhanahu wa ta'ala kada je u pitanju naša budućnost. Kada je u pitanju naša budućnost, kada je u pitanju budućnost muslimana, nas kao pojedinaca, nas kao porodica muslimanske, nas kao džemata, nas kao ummeta i tako dalje. Prije svega normalno ovdje treba jednu stvar spomenuti da je ovo nešto što je bilo prisutno i kod sami ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Da se brinuli za svoju budućnost i šta će se desiti. Normalno čovjek po svojoj prirodi se brine za tu budućnost, šta će se desiti u budućnost, tako da. Međutim, razlike između ashaba i generacija posle, da ne kažemo razlike između ashaba i nas, jeste što je, kao što kaže Ibn Muqayyim rahmatullahi alaihi, najveća briga ashaba bila kako da osvoje ljudska srca. Najveća briga ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bila šta? Da osvoje ljudska srca. I zato sve bitke u islamu, sve poslanikove sallallahu alaihi wa sallam bitke i sve bitke posle toga kroz istoriju islama bile su samo radi jednog cilja. Ne da se dođe do imetka, ne da se dođe do roblja, nego samo da se dođe kako bi se ljudima protumačila, kako bi se ljudima rekla istina. I to je bila namjera, to je bila briga sahaba Allahu poslanika i samo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako da osvoji ljudska srca, kako da srca povjeru u Allahu subhanahu wa ta'ala i kako da vide ljepote Islama. I zato pogledajte samo primjera sahaba Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koji koji osvojio Afriku, koji osvojio Tunis, osvojio Maroko. I kada je došao do mora, kada više nije mogu gdje da dođe, ulazi u vodu, sve dok voda nije došla do njegovih usta i kaže Allahu dragi, ja dovde mogu. Allahu dragi, ja dodemo, mi ovoga nema. Nema mogućnosti više da idem. A da imam dalje mogućnost da idem, kaže, ja bi šo. Ja bi šo. Da ljudi vide ljepota Islama. Da ljudima kažem, da im prenesem la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. E to je, draga braću, bila razlika između prvih generacija i generacija posljednjih. Međutim, normalno, i kada je u pitanju ova stvar, odnosno širenje Islama, odnosno davet, o čemu vam je ovdje, kada je bio brat še je bila ugovorio. I to je stvar koja je mnogo za razmišljanje. I zato dobro bi bilo ponoviti onaj ders, ono predavanje, ili da kažemo, osvrnim se na nekoliko stvari iz onoga predavanja. A to je istin da Allah subhanahu wa ta'ala nas kao umet opisiva da smo najbolji umet koji se pojavio. Zbog čega? Zato što naređujemo na dobro, odračamo od zla i vjerujemo Allah subhanahu wa ta'ala. I zato pitanje koje možemo postaviti za ovoga jeste, Ako mi nećemo, ko će onda ovim ljudima koji su oko nas pojasniti i reći, dragi brate, Allah Đalašanu ti naredio da vjeruješ u njega samo jednog jedinog, da ne čini širk Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah Đalašanu ti naredio da obavljaš pet vakata maza, Allah Đalašanu ti obavljaš naredio i obavezao te da daješ zakat, da postiš, da činiš ovo. Ko će to reći ako mi nećemo reći? Hoće li Allah Đelešanu poslati nekog sa nebesa ili neki znak sa nebesa, pa će ljudi povjerovati neće. Nego, draga braćo, to je obaveza nas. Shvatili mi to ili ne shvatili. I zato na veliku žalost možemo vidjeti ljude kako čitav svoj život troše na neke gluposti. Čovjek čitav svoj život zavjetuje da će posvetiti širenju nekog sporta, nekog hobija, nekog ne znam ja šta. Čitav svoj život čovjek posveti širenju toga, Jer za čovjek musliman, koliko god on imao znanja, za ne treba čitav svoj život da posveti širenju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I zato, draga braću, i ova stvar, na put ove stvari se postavljaju poteškoće. I zato slikoviti primjer, gdje se najbolje vidi važnost tevakula, oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala i prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala, jesu bitke Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa svojim ashabima. Pogledajte svaku tu bitku kroz sviru Allahu oposlanika alaihi salatu wasalam. Jesu li ikada jesu li ikada muslimani bili mnogobrojni od svog neprijatelja? Nikada. I kada bi uzeli te neke dunjalučke, pa i te neke vojne, strateške stvari obzir, vas da bi vrlo lahko mogli da kažemo da bi tu trebalo da muslimani izgubili. Međutim, nisu izgubili. Allah subhanahu wa ta'ala im je dao pobjedu. Pa pogledajte, draga braćo, bitke na bedru kada dolaze mušici, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znamo kako se odigrava bitka na Bedru. Govori da će doći karavane Ebu Sufjana i da treba da se, šta, da se pričeka, pa onda dolaze mušici, saznaju za to, dolaze, skuplja se vojska, dolaze ovi, dolaze ovi, tako dalje. Znači, dolazi da vojska sa kojim treba da se sukobe, ko? Muslimani, da biva mnogobrojnije od muslimanske vojske. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što je zabilježio imam Mahmed i drugi, kao što je zabilježio imam Mahmed u svom musnadu i drugi, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, se savjetuje. Pa kaže mu Bakru radijallahu ta'ala anhu, što ti misliš o me? Pa kaže Omeru radijallahu ta'ala anhu, što ti misliš o me? Pa dolazi red na Ensarije, odnosno na ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji se zvao Sa'ad ibn Ubade, koji se zvao Sa'ad ibn Ubade. Sa'ad ibn Ubade je, draga braćo, bio jedan od glavešina Ansarija prija dolazke Islama, odnosno u džahilijetu. I bio jedan od veliki uglednika i zato su ga zvali El Kamil. Zvali su ga Kamil, potpuni. Zato što je znao pisati, znao čitati pisati. Tada je malo ljudi znalo čitati pisati. Zato što je znao gađati, dobro gađati lukom i strilom i zato što je znao plivati. Međutim, nije samo da je znao, nego je sigurno u tome je dobar bio. Pa imao nadima El Kamil. Pa kada je ovaj ashab, čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kada je čuo druge kako govore, obratio se Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao وَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Tako mi onoga u čioj ruci moja duša, to jeste tako mi Allaha jel lašanu. Kaže, لَوْ أَمَرَتَنَا أَنُّ غِيدَ الْبِحَارِ لَأَخَدْنَاهَا Kaže, tako mi onoga u čioj ruci moja duša, to jeste tako mi Allaha jel lašanu, Allahu poslaniće kada bi nam naredio, kada bi nam naredio preko mora da idemo, to jeste kada bi došli do mora i kada bi trebali more da gazimo, kada bi nam naredio more da gazimo, kaže, mi mu more gazili sa tobom. U drugom rivajetu se kaže, ne bi ti rekli kao što je narod Musa rekao njemu, idhev anta wa rabbu kefakatila, idi ti i tvoj gospodar pa se bite, pa se bolite. Allah će ti pomoći, tvoj gospodar u koga pozivaš. Ne nego ti mi kažemo, naredi nam i mi idemo s tobom i kada bi nam naredio, kada bi more počeo da gaziš, i mi bi počeli more to more, sa tobom da, da gazimo. Pogledajte, draga braća, također ovdje jedne, jedne stvari koje je vezana za telakun. Pogledajte jednog prepuštanja svoje stvari, svoje budućnosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako pogledamo bitku na Ahzabu, bitka, jedna od kuranskih sura se zove suratul Ahzab. Sura koja govori o ovoj bitci. Kada bi pogledali I kada bi vidjeli ovu bitku, vidjet ćemo također jednu čudnu stvar, kada je u pitanju ono o čemu govorimo, to je prepuštanje stvari Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, ono što je bilo karakteristika ove bitke, znači ovdje ćemo samo ukratko da se osvrnijem na ovu bitku, jeste prije svega da su ovoj bitci, za razliku od drugih bitaka i bitaka posli, koje će muslimani vodbi, muslimani su bili opkoljeni. Bili su šta? Opkoljeni, bili su okruženi. Zbog čega? Zato što je tada ashab po imenu Salman al-Farisi, zato što je predvržio Allahom poslaniku alaih salatu sam muslimanima, jedan način ratovanja koji je bio poznat Perzijancima, a nije bio poznat kome, nije bio poznat Arapima. A to je da bi oni iskopali velike rovove, odnosno da bi iskopali veliki rov u krug oko mjesta u kojem, se, u kojem bi se nalazili. I na takav način bi privukli neprijatelji, onda bi dobili, odnosno pobjedili neprijatelji. Međutim, ovdje normalno znači bio jedan problem, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam usvojio ovaj način ratovanja od Salman al-Farisija, međutim, ovo je ipak bila stvar koja nije bila poznata Arabima. I ovdje znači i žena, i djeca, i kuće, i meta, sve moralo da se suoči sa neprijateljom. Druga stvar koja je bila karakteristika ove bitke jeste da je ovdje također neprijatelj bio mnogobrojniji. Znači, bilo je oko 10.000, kao što se spominje u knjigama historije, u knjigama Sirije, oko 10.000 neprijatelja koji su došli da se boje sa muslimani. I ovdje nije bio samo jedan neprijatelj. Ovdje je bilo nekoliko neprijatelja. Ovdje su bili mušici iz Mekke, ovdje su bili židovi, nekoliko židovskih plemena. I na kraju ćemo vidjeti da jedno židovsko pleme, to je Benun Kureiza, koji je imao ugovor sa muslimanima i sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, da je prekršilo taj ugovor na kraju. I zatim treća stvar koja je također odlik ove bitke jeste da je velika glad zadesila muslimane, odnosno kako borce, tako isto i žene i djecu i tako dalje. Pa kada je ova bitka u pitanju, zabilježi imam termiziju u svom sunem od Ebu Talihi radijallahu ta'ala anhu, da ova eshab Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam kaže, šekevna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alđu. Kaže, požalili smo se Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam za glad. Wa rafa'na an butunina I kaže, mi smo, kaže, podigli, digli smo svoju odjeću. Kako mi poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio šta? Farafana an butunina an hađar. Mi smo, kaže, podigli svoju odjeću kako mi poslanik alaihi sallallahu alaihi wasallam vidio šta? Kako, smo, kako bi vezali kamen. Uzijali bi kamen i, za, i svezali bi za svoj želudac. Znači da se manje osjeti glad. Znači došli smo i to smo učinili da vidi Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam koliko smo gladni. Kaže, farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hađarajni. Pa je, kaže, Allahom poslanik, sallallahu alejhi ve sellem podigao svoju odjeću, kaže, pa su tamo bila dva kamena koja su bila svezana, koja su bila stegnuta. Znači, ovo je bila takođe jedna karakteristika ove bitke, za razliku od drugih bitak, jeste da je velika glad tada zavladala Medinom. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala je tada dao muadžize, Allahu neki od muadžiza Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa tu nam spomni ima Buhari u svom sahihu Jabra radijallahu ta'ala anhu događaj kada jedan od ashaba zaklo jednu malu životinu, jednu malu ovcu, jednu malu ili kozu. I kako je šapnuo Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da je to učinio, da bi nahranio Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mi poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da ne rade ništa dok on ne dođe. Pa je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam i plusnuo na tu hran i zamijesio tu hranu svojom rukom pa se prenosi da je hiljadu ljudi jelo od toga što je zaklo ovaj ashab da je jelo koliko? Hiljadu ljudi. Znači, beričetom Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jedna ta, i četvrta karakteristika ove bitke jeste prevara koja se desila, to je da je plene, pleme Benu Kureiza prekršilo ugovor koji imalo sa muslimanima i sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, normalno, ovi faktori, ove činjenice se ukazuju na jedan savršen poraz, odnosno na jednu savršenu pobjedu kada su u pitanju neprijatelji muslimana. I također, draga braćo, Kur'an govori o ovoj bitci i govori, opisuje, da kažemo, te unutrašnje stvari, te osjećaje muslimana koji su imali. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَ I kaže, duša je došla do grla. Od tolike teške stvari, od tolike muke, od tolike patnje u kojima su bili muslimani, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجَ Kaže, duša je došla do samog grla. Tako Kur'an opisuje u bitku. Unalika butuli il mu'minuna wa zulzilu zilzale šedida. Tu su muslimani iskušani i mnogo su potreseni bili. Wa zulzilu zilzale šedida i mnogo su potreseni, to jeste nisu više mogli da budu potreseni. Međutim, draga braćo, da je stav muslimana, mu'mina, pravih vjernika u ovom vremenu i u ovom momentu bio da zatraže od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da pokusti kao što su munafici govorili. Munafici su to tražili. Jer tada se među podnavodnicima muslimanima, među muslimanima pojavila dva tabora. Tabor munafika i tabor pravi muslimana. Jer Allah Đelšanu kaže وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُّونَ I vi ste o Allahu svašta mislili. To jeste kao što se kaže u komentaru ovog ajeta, vi ste o Allahu svašta mislili, muslimani su Allah, e, Munafici su svašta mislili o Allahu subhanahu wa ta'ala. To jeste mislili su da je Allah Đelešanu neće pomoći. Nisu svoju stvar prepustili Allahu Đelešanu. Međutim, dok su muslimani, pravi muslimani, dok su mu'mini, vjerovali da će Allah Đelešanu pomoći. I zato su munafici govorili inna bujutana aure. Oni su govorili naše kuće su otkrivene. to jeste naše kuće se nalaze na takvom položaju. Neprijatelj se je približio da mogu, znači, da nas radaju kuće. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَمَا هِيَ بِعَوْرَ Nisu njihove kuće. nisu njihove kuće otvorene. To jeste, nije to pravi razlog. Nije to pravi uzrok. Nego pravi razlog je njihov, njihova kuka, njihov kukavičluk i što nisu propustili stvar Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, draga braćo, pravi muslimani, mu'mini pra, sa pravim imanom, kako su rekli i šta su kazali onda kada su vidjeli ovo, kada su vidjeli ove saveznike, kada su vidjeli ove hazab, znači plemen Benu Kureiza, druga židovska plemena, dolaze šta? Dolaze Kurejši, odnosno mušrici iz plemena Kurejša. Nego pravi vjernici kada su ovo vidjeli, kao što Allah Đelešanu kaže, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ Kada su vjernici vidjeli savezni, kada su vidjeli svog neprijatelja, rekli su, هَذَا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ Ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. وصدق الله ورسوله a istinu je rekao Allah i njegov poslanik. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما a to im nije osim povećalo njihovo vjerovanje i njihovu predanost. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما a to im nije osim povećalo njihovo vjerovanje i njihovu predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. I normalno isto od ove bitke je draga vraća bio kakav, da su muslimani pobjedili. Međutim, šta je to? Sada nas ovdje interesuje, šta je to? U, u, na što se misli ovdje kada se kaže Hada ma ba'adan Allahu wa Rasulu? Ovo je što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Na što se misli? Kaže Qatali, kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da to nije ništa drugo nego kur'anski ajet u kojem Allah Đalešanu kaže Am hasibatum an tadukhulu l'janna wa lamma ya'tikum mathalu l'ladina khalav min qablikum. Zamislite da ćete ući u džennet a da vas neće snalaziti, da vas neće snaći ono što je snašlo neprije vas. Mesadhumul ba'sa'u wa darra'u. A nije snašlo šta? I neimaština, i bolesti. Wa zulzulu i bili su znamiravani. Hatta yakula rasulu wal ladina amanu ma'u meta rasulullah. Sve dok ne bi poslanik i oni koji su bili sa njim rekli kada će Allahov pomoć. Ala inna nasad Allahi karim. Ali zaista Allahova pomoć blizu. To je obećanje od Allaha. I njegovog poslanika alaihi salatu wa salatu. Obećanje također kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja i ohalavina amanu in tansurullahi in suru kuma i thabita akudamakum. O vjernici, ako pomognete Allaha, to jest ako pomognete Allaha u vjeru, Allah će vas pomoći i vaša, vaše noge, vaše stopala učvrstiti na pravom putu. Ako Allaha pomognete, Allah će vas pomoći. I zato, draga braću, mi kao muslimani znamo da nije pobjeda kada se spomenje kod nas muslimana pobjeda uvijek da čovjek pobjedi u smislu to nekom dunjalučkom pa da dođe do plijena, da dođe do zemlje, da dođe do ovog, ne. Nego sami šehadet na Allahumma subhanahu wa ta'ala putuje pobjeda. Sami šehadet na Allahumma subhanahu wa ta'ala putuje pobjeda. I zato, kao što se kaže, ima nasr, va ima šehadet. Ili pobjeda, ona dunjalučka, ili šehadet na Allahumma subhanahu wa ta'ala putuje. Draga braćo, to je obećanje od Allaha subhanahu wa ta'ala. I pogledajte, ponovo kažemo, brate, pažnji na ovaj detalj. Kako su svoju stvar prepustila Allahu subhanahu wa ta'ala. Opet ovdje imamo, kao što je Musa ova majka pustila Musa niz rijeku, velika rijeka, velika rijeka, to malo dijete pušta, tako isto su ovdje muslimani, mu'mini, iskreno koji vjeru Allahu subhanahu wa ta'ala svoju stvar prepustili Allahu djelašanu. I nisu rekli, šta sada da radim, hoćemo li se predati? Hoćemo li učiniti ovo? Ne, nego su rekli ovo što je obećao Allah dželle šanu i njegov poslanik. I istinu je rekao Allah dželle šanu i njegov poslanik. I to im je samo povećalo iman i to im je povećalo predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, Sejde Qutb rahmetullahi alejhi u svom komentaru Kur'ana fi zalal Kur'ana ima jednu lijepu rečenicu. Govoreći, kada govori o ovoj bitci, jedna stvar uopšte. A to je da je, kaže, وَكَانَ الْقُرْآنِ وكان الله عز وجل كاج الله سبحانه وتعالى كان يربي هذه الأمة بالأحداث وبالقرآن في آن واحد كاج الله جل شانه يؤدقايو أواي أمة مثل سنبريم بوسلانس نبريم أصحابه سدوغا جايمة إسا قرآن ويدنو بريم ويسرو بريم سوى يدوية أسفاري الله جل شانه يؤدقايو تو نا يدقو najodabraniju generaciju. Koji su to stvari? Normalno prije svega Kur'an. Mi znamo njihov odnos prema Kur'an. A druga stvar su bili događaji. To jeste konkretne stvari. Stvari na kojima se vidio pravi muhlim. Znači nije uvijek bilo samo čitanje. Učenje na pamet kur'anske ajeta. Učenje komentara ti ajeta. Nego učenje komentara kroz svoj život. Pa vidimo ovdje kako, kada dolazi. I zato zamislite. Zamislite jedan mali grad, tada Medina nije bila ni blizu koliko je danas Medina kao grad koji je bio na hađu pa vidio. Kako je to bilo jedno da kažemo malo veće je selo. I zamislite iskopane hendeke, i zamislite deset hiljada vojnika koji dođu i svi mogu da te gađaju, što se kaže, svi te gađaju iz, jedne, iz jednog luka. Sa plemena Arapa, sa plemena Židova došla ujedinila se protiv to jednog malog sela. Znači, na takav način je Allah djelašanuhu odgajio prve generacije. I zato, draga braću, prvo odgoj na Kur'an, druga stvar, odgoj na događaj. A to je, to je onda kada konkretno treba da pokažeš jesi li musliman, jesi li mu'min. Kada dođe stvar, kada se pondi stvar koja je zabranjena, pa da kažeš ne, Allah djelašanuhu zabranio. Da se pondi stvar koja je Allah djelašanuhu naredio, pa da kažeš bez razmišljanja, to je nešto što Allah djelašanuhu naredio. Međutim, draga braćo, na samom, na kraj, da se podsjetimo na ovu prvu stvar koju je spomenuo i Kutb, a to je dogajanje sa Kur'anom. A šta ćemo mi, jadnici, šta ćemo mi, miskini, šta ćemo mi, fakiri, ako se ne odgajamo ni sa Kur'anom? Šta ćemo, draga braćo, ako se ne odgajamo ni sa Kur'anom? Ako ne učimo Kur'an svaki dan kako treba? ako ne dolazimo na halke Kur'ana da naučimo Kur'an. Ja ovdje ne govorim sada ponovo u smislu neke propagande o škole Kur'ana, o halkama Kur'ana. Međutim, koliko se dođe na halku Kur'ana kada su halke Kur'ana, a to je dva put sedmično, to nije Boga mi sramota onoga koji ovdje dođe, nego je to svačija sramota. Ako pogotovo u ovom ljetu koje dolazimo, Znači, kada čovjek može svašta da vidi, kada može svašta da čuje, nećemo povećati svoje ibadete. I nećemo povećati naš odnos prema Kur'anu. I mjestu na koje možemo da naučimo Kur'an. Kako bi se družili i gdje se odmah i družimo sa Kur'anom i sa kur'anskim ajetima. I učimo se kako kasnije da se družimo sa Kur'anom. Ako u ovim toplim danima, ovim danima iskušenja, danu, danima fitneluka, nećemo povećati taj odnos, onda bojim se da možemo klanjati dženaze svojim imanima. Svojim imanima, odnosno s onom pravom imanu kojeg želimo da postaknemo. Kojeg želimo da postignemo. Jer pogledajte, draga brać, ponovno vam kažem, kroz ovaj događaj, kada se vrate kući, otvorite knjigu Sirija, otvorite zapečećeni džemnatski naptak, pa pročitajte bitka na Ahzabu. Pročitajte kako bi ovaj res bio potpuniji. Ovdje smo samo nakratko to spomenuli. Pročitajte bitka na Ahzabu bitka na Hazab. Pročitajte taj događaj i razmišljajte o njom. Jer sira Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam je braćo takva da čovjek uvijek kada je čita vidi nešto drugo. I prepuštena je samom tebi da ti o njoj razmišljaš, da ti izlačiš pouke i poruke. Ima knjiga o kojima se govori o poukama i porukama sire. I možemo i te knjige da čitamo. Međutim, za svakog od nas su tamo ostavljene pouke i poruke koje samo mi možemo da vidimo. I zato pojď pročitajte vratite se i pročitajte ovu bitku i kako Kur'an o njoj govori, kako je bilo stanje muslimana i tako dalje. Međutim, stvar na koju ponovo da pominjemo jeste naš odnos prema Kur'anu, prema Allahu ođer šanu anuhu knjise. I da ove prve generacije nisu imale jak i čvrst odnos sa Allahom šanu naša knjigom, ne bi izdržali. Nego oni koji nisu imali, a to su bili munafici, koji nisu učili Kur'an, koji su samo raspravljali. Njihova glavna odlika je bila rasprava koji su samo raspravljali, oni su dolazili sa tim opravdanjima da naše kuće su vake, te ovo je vako, te ovo je vako. Međutim, dok oni koji se družili sa Allahom Đelešanu u njivom, sa njima je bilo drugačije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se oslanjaju na Allah subhanahu wa ta'ala iskreno, koji se oslanjaju na Allah subhanahu wa ta'ala istinski i koji svoje stvari prepuštaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da sve naše stvari budu prepuštene njemu i da nas ne prepusti samim nama, pa makar koliko je treptaj oka, da nas ne prepusti samim nama, pa koliko je treptaj oka. Kulu qavli hada, wa astagfirullah, li wa astagfirullah.